ba, telefonaren bestaldean Andoni daukagu aspaldiko partez gure Bartzelonako korrespontsala Arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Eta bueno, esaten genuen aspaldiko partez, e, aspaldi etzarela gurekin egon eta pentsatzen dut Bartzelonatik bain ba, bat e, kontu pasa eta zeo zer izango zula kontatzeko, ez? Bai, ba, zeo zer baukat, e, egia esan azkena azkenten nire nahiko nahiko despistatuta adil, edo nahiko bakanpo ba, ba histori guztietan, ze pertsonalkietan lan aurkitu dut eta honek denbora asko ezakitzen. Baina, bueno, zer baita esan ezak, jakeneko nuken noiz izan zen, azkeneko aldia hitz egin genuena, jakeneko noiz edo, horrek egiten. Ba, e, egia esan oso ondo gogoratzen, baina gogoratzen naiz greba egunean e, zurekin harremanetan e, jartzen saiatu ginela, eta eh, azkenean ez genula lortu eta ezkeroztik behintzat ez dugu, ez dugu Bai, bai, bueno, bai hori bitatzen duen, ozak, enbitza dugu izu, eta arrezkeren etorri ba, eszenario politikoa da, ze, bueno, aldaketo zakon batzuk edo, egon dia, da, esan genetak eta edo. Bueno, ba, azteko behizan ba, behar da, greba eguna eta, ba, oso potente izan zela Bartzeronan eta Katalunia aldean, itzapetzatzen eh, e, jakin gozuela, ze mediatikoki eta bastante... Orduan, enduke pixkat, eh, batzakit, ez posketa do, ba, bi edo banatu pixka bat, ez? Ba, greba eta e, grebaren ondorioak eta pixka grebak eduki dituen, ba, ba, e, bai, e, ondorio, bueno, e, politiko-sozialak edo, eta bai, ba, makropolitikoak alde batetik edo, eta beste, beste alde batetik, ba, beste artere, ba, 15M inguru honetan, eta, ba, pasa edo, ez eta horren pixkat bi zati horietan edo banatuko eh, mm -hmm. eh, edo. Ados? Oso ongi. Bueno, ba, pixkat azteko esan, ba, grebako eguna oso potente izan zala, eh, sindikatu majoritarioetatik aparte, eh, gizarte eragileak eta batez ere du sozial horra ba, pixkat ba, potente edo deitutako manifestazioa ba oso handi izan zala, goazen zen ate, oja, zaki bueno, e, aurreko e, greban, da greban, ba, Plaza Katalunian banko bat okupatu zala, eta hori izan zala pixka, ba, gizartera gilenan, ba, arteko koordinazioaren hasiera edo asiera baino gaiurra, eta eta oso konuntzen dela, ze, bueno, ba, manezio sozio unitario bat, eta, eta daitu genuen, eta ba, iu mila, pertsona bat edo, erkartu ginean, hori 2008an ez dut, eta konfliktibertaren baian jatorra lortu, eh, lortu genuen. Ba, esan behar da horrengo honetan, eh, urte horretan zehar, eh, ekin zemea pasata, eta balan asko egin da gero, ba, e, aurtengo grebako manifestazen kapitalizara iru mila ordez, ba, berrogin mila pertsona edo etorri zirala. Osea, que horre ikusen da, ba, azteko, ba, gure partetikan edo, gure bairakurketa den kurketaren atletikan edo, ba, azkunde oso ondi eta potente bat ematen ari dala, Bai, em, ba, ba, manifestazio unitario edo antikapitalista hau deitzerakoan gizartera gire guztiek edo bai kanieroenek edo deitzutako manifestazioetan, bai eta auzoetan eta sortu diren auzoa asambladetatik kan egon zen ba, implikazio maila altu, masibo eta eta eta konfliktiboan aldetik ez? Auzo guztiak itxiziran, auzo guztiak zetekan kolumna jitziziran zentrora, ba, auzo, e, guztia izten, eta zen berra, e, eh, grebak e, benetan grebak benetako eragin izan zuela irian, ez, dana Gero bezala, akitzen bezala, ba, manifestazio honetan, ba, izkan eta, eta, ba, konfrontazio maia altua lortu zala, baina alto, altoa, gauza, etan banko bat utzi puskatu eta erre gabe, etan, eh, ba, etan ezer utzi, ba, bizkate, eh, txaitzate galtzen dagun ezer e, representanterik edo utzi, ba, bere, ba, bere ordaina edo jaso gabe, eta zen behar da, eh, hori, bueno, goiz partean hau oso potentia izan zala, eta poliziak egiten utzi, egiten utzi zuela edo, baina, bueno, egin zan oso, oso, jende oso emozionatu da, oso, oso kontentzegoan urtutako ba, konfrontazio manifestazioan berriz ere, jende asko, asko, asko ekartu ginen, eta hemen ere, ba, bueno, ba, diskua gondu baina hemen poliziak e, eh, gutxia gutzi zuen, eta bueno, manifestazio arritik banatu zuen, eta, bueno, neko, ba, momentuak eta bizitiran, jaingo zuen ez, ba, Starbucks ez horri zua mantzita joan, barzana ez zentro guztiak korting txikitu eta, eta horrelako konfutuazio maia momentu oso altu batean, ba, poliziak gaza erabili zuen, hau esan marrute ez zela gaza erabili, Eta marren egin gazarra bat eta jaia, ba, desmaia dintzala oso, oso momentu latzi izan zan, pasetik oso osoa beteta, jendez beteta, eta mosuak ba, gaza botatzen. Eta zen da hor bat, bizi baina, baina generalean jendea eta oso kontren bai, ba, erantzun kualitatibo, zin lanetik analetik, eta batez ere, ba, e, sindikatu majoritatea, ba, ondien etatikaren, ba, parte sortu degun, ba, gizartera arteko koordinazio, eta, bueno, eta sujetu politiko honen, e, ba, gatik edo oso esan daiteke horren hemen e, Barcelonaan edo, ba, badago horlako sujetu politiko antolatu bat, ez da, izango nuken, ze antolaketan badia hemen oso zimeroa eta oso zera da, baina bai bentza sujetu politiko osatu bat, e, eta zer eta eta lana handia eta espazio politiko handia daukan sujetu politiko berri bat sortu dela, eh? Pentsa ba, mm arteko, e, auzoen e, asambleek sortua, e, eh, gizarterak ikide diferentek, e, eh, sindikatu gutxituek, eta horrelako bai e, lan sektorez berdinek, bai osasun sektoreak, bai eskuzta sektoreak, eta badagorrako koalizio edo koaligazio bastante importante bat, eta horren indarra ba, ba egreban oso argi eta oso patentea gelditu zan, eh? Hmm. Eta berregunean bertan, bueno, baina hori pixa izango da, ba, gure izango da, gure aldetik egin edan bai Gero, esan egunean e, represioneko forte izan zara, Barcelona berta berrogeita magia txilotu egon duzira da, eta hori ditatik hiru edo, e, eh, barora sortzitzu zara kartzena da, zientzarekin baino e, eh, kartzen provisional, eta, eta bi jabete edo egon duzira noen maia zarte, edo nahi zuzun dugu zen nahi zarte, baino ondera gutxarte hiru edo, bar, bi edo hiru, hiru hasi batean, da, bala zuten, da, gero bi barruan ez dira, baino barru barruan ez dira, modelo Eta, bueno, eta Orduanak izuten kriston kriminalizazio kanpaina eta ba, betikoen kontra, gure kontra, eta eta gintzuten, mosuek aterazuten zuten web horri bat ba, e, identifikatu gabe zuzaten argazkiak eta, osea, pertsonen argazkiak eta bideoak jartzen, ba, greba eguneko izibiotan ba, parte hartzen, ez, bai, ez barri baka erretzen, bai, kortzen gleza puzkatzen, eta, eta honek sortu zuen, bueno, eta, ba, kriston, eh, polémica edo sortu zuen, ze adibidez la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, la FAB, oso eragilio sozial potentea dela eta instituzioekin ere ba, arreman handia eta eta, eta kontrapoderen hegemoniko, bueno, kontra hegemoniko potentea dela esan daiteke eta horloko legitimazio handia dokala ba, kontra gertuzan, zen, eh, horri aldonen kontra gertuzan, zen, eh, konzentrazio pare bat ditu zituen, abogados ere esan txona botxala legala eta eta, eta ba, bertan horri eh, alde honetan azterezitzen e, eh, ba, gazten eta arraziak esan ez bau, ba, e, eh, ba, kolaborazio iritarra edo e, eskatzen zala bau hauek eta. Eta mm, bertan azaltzen zidan bai, ez lau independentista nahiko ezagun eta hauek e, ezker independentistaren e, babesarekin egin zuten prentxorreko bat azte Katalunian esan ez beraiek zirala eta beraiek ez zirala eskonditzen eta beraien bilaterne egin mazuten dormen ba, eta represio hori fuerte egin bertzaioa eta ez dakiz oso ba oso erantzun potente bat eman zen, ez? Eta, bueno, zen berra, e, hau pasata bere ala, e, aziziala barra pixat kalfa brujas bat egiten, eta beste hiru edo horrela, ba, gure inguruko gazte signifikatibo batzuk edo, atxilotu zituzena. Kontratu oponoziko, ematen zuen hau barru lasatu bat zituzela, baina ba, jueza progre bat izan kasua, eta askatu egin zituen, eta gainean neko kaina sartu omen polizi buruei eta ba, tramitazio txarren eta ez dakize, eta bueno, eta uste genuenean, ba, gure kide hauek edo, ba, barrera esateko zituzena askatu dituzten, eta horri zantzat isa, bueno, ba, gazeta zuzera bat, baina esan behar da, ba, jendean artean, ba, represio zera honek, eta, eta, eta, eta generalizazio maila altu honek, eta generalizatu honek, ba, beldurra, eta neko ezin sortu zuela, ez? Eta honen, ikus, bueno, honen Hoi da, guzio zorgia da, maiazek batean pasatakoa, maiazek batean eh, berriz ere urtero bezala, e, ba, gizartera gile hauek edo, behiz hemen ikusko sindikapitalista izuzuten, sindikato maioritario ezekian aparte, eta zan behar dere, ba, duela, bo, oza, bi iru urte arte, edo urte arte, ba, bi mila, bos mila, jone urtean, ba, mila pertsona elkarteaz, ba, urten ba, hogei, hogei tomar mila pertsona elkartu gineala, oza, que, oza, horrek ere berriz dugu, ba, nahiz arrepresia dagoen, eta ba, hemen go movimendu barren antagonista edo baneko potenteta eta eh, fuerte dagoela. Baina zen barra manifestazionetarako, e, pasatako eta gero, eta dukitako organizazio maila eta gero, e, gainera bazegoen Barcelona kumbre europea hori eta eta eta guzti horrekin egontzan inoiz ez egun e, desplegazio ba, bazatiena ez eta egin da ba, zentro guztia hartu sekretu Jo, benetan, edo bo, sekretak identifikazioarekin, brazalete batekin, eh, darakin baina miliak eta miliak polizia, eta gintzutena da, ba, eh, zera jarri, eta mundu guztia banan identifikatu, motxilakin edo, edo jertziatekin bat edo bat zen ezin zinatzeken zartu, eta hor lako, ez zertzio goera izelo bat zatu zen, guztia dara inguratuta, ez da, oita pertsu bateko inguratuta polizia, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Euskadi kriston ba, indarren askuz eta gintzutela. Eta hor gure partikan oso, ba, ez dakit, ze prozesu e, interesgarri bat e, ze e, greba ondorengo iztik eta gero, ba, lasetasun kriston lasetasuna sortu e, erakutsi zan, e, E, eh, Beraien montatutako kumbre trampa horren horrekin eta ezta manifestazio bat ere deitu esaten zutenean Barcelonaren Europa, Europako sistema guztiak beteta eta kriston aliatu barzatara eta kriston politika del nido sortuta gero hemengo jendearen atzuna esertan ez ezer egitea ez kontzentrazio bat ez ezer ere eta esan behar da, bueno, ba, nire parte zaide ba, nire oso konten dagoela horreko entzun maila mateko gaitasuna dukitzarekin ez eta bezale bueno, eta horrekin jarretu zizia ba, represioak ere aurrera jarraitu du eta hemen ba, orain behar da, represio kanpaina oso itzuel eta gaudela. Eta eh ainda señora año web polémica eso que fue behar izan dute baina erretiratu zuten egunean hasitzen etziloketak egiten eta zilo zuten lau independiente hauek bai beste sanseko beste jande o anche azo de rene azo de en ba, ponen a sea edo ba gontian sei atziloketa eta dietatikan hiru edo berriz barrua sartu zute eh eh, eh provisionalean eta Eta, eta pixka bat ba, hori esan, ez da, bueno, ba, eh, errepeso kampaina edo, eta errepeso politikoa edo, ba, zidala, eta nik uste dut, bera ikusi dutela, ba, hemenko konfrontazio maria eta, eta, eta antolakuntza maria, ba, oso altua dela, eta, eta nik uste dut, E, ba, Euskal ezagutzen dagoen errepresio politiko kampaina hau ba, martxan jarri dutela, ez? Eta, eta pixka orain ba, konsekuentziak edo pagatzen ari gerala bestaldere eh, 15mko guzti horren eh, baurte mugado izan zan, eta, eta horren inguruan ere, ba, nahiko zuzuan antolatzen Eta zen bada, ba, e, eh, momentu enten, momentu ba, aurpegi ziriko eta zeban hori erakutsi duela. Eta eh, pixka bat, ba, politikoak izan da, los buenos eta los malos edo, pixka bat hori ere egiten zaiatu dira, eh, ba, Madrilen ez bezala, hemen akampatzea utzizan, eta asambleak eta normaltasun oso zegintzean, eta, eta bueno, eta da igual etxutela joan den urteko masibitatea edo lortu, baina bai bat dagoela ja lako rekorrido eta lako zera bat, eta eta neko, bueno, bareko konten egon gaitezkela edo izan zitzeken pufotikan, ba, ze atera dan, eta eta esan behar da ere, ba, bueno, nendikan, osea, e, eh, iru egun eh, egin e, zan, e, eh, maiatzean amadian oso manifestazioa undi bat, eta junarea presioa egitea bien eta eta horla eta eta ofizina hoetan sartzea esan ez negoziatu nahi zala bazienen pagoa. Eta zen berri ni ba, ba, paralel zapolezek autolako autoko eh konzentrazioa eta ekin la junitzala eta bertan eh, lortu egin eh sesion bazienen pago hau en negoziatzea eta e, eh, urrengo azterako jarri zita ber, bankiak ba, bankua zan gaina eta lehen zede zentralera negoziatzen ajutzeko, eta, eta bernola, bai, zen bidate bernola hartuko zan, ba, ne, ez? Eta, bueno, eta esan, baneko, neko, ba, bueno, neko kontenetatera gina da, gira zan, ez ez dakit azkenean urrengo azterako negoziatzen nola aterazen, eta nazioen nen pagoa hau edo eman zioten, baina, bueno, baina esan, ba, gutxinaka, gutxinaka, joan den urtean tokan, futxu fiodanista eta pacifiko horretatik ba, neko kontundenteak eta bentzat bai estrategikoki eta eta ektituko ba oso lan dutak eta eta emaitza konkretuen bilakoak e, direla, ez? Eta, bueno, ikusten da ere, ba horako elte prozesu bat, eta horako madurazio prozesu interesgarri bat, ez? Mm Eta... Eta horrela pixa bat, orain izan behar ere, bueno, eskuntzako sektorea eta ba, borroka hundian dagoela, unibertsitateko tasak gaztu goten eta, eta esan ba, e, autonomako kampusean, urtsi autonoma de Barcelonako du kampusean, ba, azterketak eta klatxak eta zabotetu gindrela, huelga indefinidoa planteatzea iritsi gindrela, izugarrez asambleak egoten ari fakultate guztietan, bai, autonoma maian oso potenteak, eta ontsi nire duzu eta eta fa, eta unibertsitateko fakultatean bihar egun borrotorlako quorum bat ba e, karrera edo grado bakoitzak ze eskatzen duen eta ze borroka plana daukan edo ba koordinatzeko eta azkeneko ba azkeneko borroka momentua edo ba martxan jartzeko orainen e, e, eh inguruan eta bueno pasatzen ari dan guztiaren hmm. inguruan ba zazpioa dizaren eta ba, eta da. Eta, bueno, eta hau, ba, pixka bat ezan dezakena. Eta, bat, edo? E, mentxe utzi beharko dugu, Andoniz, ze denbora juten zaigu, eta beti bezala, baina beno, eh, ikusten dugu gauza pila daudela Bartzelonan, eta kaso horrengo baten, e, ba, orain dikan indarrean dauden hoietan sakontzeko aukera izango dugu, ezta? Bale, Bai, perfecto. A ber, e, eh, uda baino lehen eta oporretan euskara debutatu baino lehen, beste bat edo beste parbat egiten dagoen, ados? Oso, ongi, ba, mi esker eta urrengor arte. Venga, mucho bagustia, ya, ya, porque...